Nakon zahvale Allahu Đelešanu i salavata na Rasula sallallahu alaihi wa sallam Draga braćo, e, ja sam za večeras izabrao jednu temu koja je po meni, mislim, vrlo bitna da malo razgali duše, da čujemo nešto optimističko u ovim teškim vremenima u kojima mi živimo, a stvar mumina je takva da je on uvijek optimista, jer zna da će Allahova vjera sigurno povjeriti u to nema nimalo sumnje i o tim umbaširatima govori i Kur'an i sunnet Rasula sallallahu alaihi wa sallam da bi nam se pojačao iman ispričat ćemo neke primjere ljudi, odnosno omladin, omladinaca, omladine koja se vratila istinski Allahu Đerlešanuhu jer kuranske priče ili primjeri iz Sirije Resula sallallahu alaihi wa sallam odnosno svih poslan, Allahovi poslanika Allahovi poslanika su, kako kaže Mujahid, priče kuranske su Allahova vojska. Dakle, vojska od Allahove vojske koju on šalje i objavljuje kome, kome on hoće. Zato kaže uzvišeni faksusul qasas la'allahum yetafakkarun Pa ispričaj im pripovijesti ili priče da bi oni da bi oni razmislili o tome. O ovom dersu, dakle ili moto i uvod ovoga dersa biće kuranski ajet u kojem Allah dželle kaže أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى إذا بلغ شده وبلغ أربعين سنة قال قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين Dakle, radi se o čovjeku, kako stoji u tefsirima, o mladiću koji je se vratio Allahu Đelešanuhu, koji je bio jedan od onih koji su bili griješici, i nepokorni Allahu pa kaže a kada dospije u zrelo doba i kada je napunio 40 godina čovjek rekne gospodaru moj omogući da ti budem zahvalan na blagodati koju si dao meni i mojim roditeljima i pomozi mi da činim dobra djela kojima ćeš ti biti zadovoljan i učini dobrim potomstvo moje ja se kajem i odan sam tebi dakle ovo je milost Allaha kad se čovjek istinski pokaje kad se vrati Allahu Allah osvjetli njegova prsa, kad spozna da je Allah gospodar svih svjetova, da je Allah gospodar nebesa i zemlje, da će se pre, njemu vratiti i polagati račun, čovjek se vraća i zna da tada neće koristiti ništa kako kaže uzvišni jaume la jenfa umalu wala banun illa man ata Allah bi kalbin salim osim onoga, da dakle neće koristiti ni bogatstvo ni sinovi osim onoga ko dođe Allahu čista srca ima jako mnogo primjera a ja sam izabrao baš ovaj ders zbog ove nadolazeće sahve, alhamdulillah, na kompletnoj planeti Zemlji, na svakom mjestu, mada se nama čini, mada se nama čini da je situacija teška, ali vallahi, ja nekako osjećam, ja osjećam u duši, u svojim prsima da je pobjeda Islama jako blizu, jako blizu i da duše ljudske danas, bez obzira o kome se radilo, čeznu za istinom, čeznu za uputom i dodio je Dunjaluk, Dodio je život na dunjavu kakav, kakav danas nudi zapad, kakav nude židovi i kršćani, oni koji su davno zalutali, oni na koji se Allah rasrdio i u koji su, koji su u velikoj zabludi, koji ža, sami žive u tminama i njihov život je samo tmina na tminom. Dakle, mi znamo za hadis predaju, da sahi predaju, u kojoj se spominje čovjek iz Benu Israila po imenu Zulkifl, dakle ne radi se o poslaniku, nego radi se o čovjeku iz Benu Israila, koji je bio veliki razvratnik, koji je bio pokvarenjak, pa se pokajao, dakle došla mu je žena i tražila, bila siromašna, tražila od njega novac da joj pomogne, on je to uslovio zinalukom. Kad govorimo o zinaluku, vidimo koliko se čovjek može nisko spustiti. Može se spustiti ispod nivoa životinje. I kad se ne boji Allaha Đelešanu, onda više gleda do, do, do ljudi, do njihovog pogleda, do njihovog suda, nego do, do a, Allaha Đelešanu, do gospodara svjetova. Bitno je samo da ga ljudi ne vidi, onda je spreman da uradi, da uradi najveći grijeh. Pa mu je ona rekla, nakon što je dao do dinara, ja ću to uraditi samo zbog toga što sam potrebna ovome. Međutim, ako se bojiš Allaha, ne čini to. Pa se on pokajao i nije to učinio sa njom, pokaje se Allahu Đelešanuhu i izutra je osvalno na njegovom vratima napis Allah je primio taubu zil A kakva je bila taoba? Kakva je bila taoba kod Benu Israila? Ubijstvo. Dakle, ubijstvo. Zato Allah je lešano u Kur'anu, težak, težak je bio šerijat kod njih. Zato Allah je lešano u Kur'anu spominje, kad, spominje, kad govori o Tevratu, kaže za Tevrat da je on dija, svjetlost. Kaže za Kur'an da je nur, također svjetlost. Kakva je razlika između ovoga dvoje? Kakva je razlika između nur i dija? Zna li Ili Resul sallallahu alaihi sallam kaže u hadisu Es salatu nurum was sabru dija. Možda ću vam sad pojasniti ovo nešto. Nemoj ti se mi. Pa blizu si, ali obodvo je svjetlost. Zašto? To, to islamski učenjaci porede sa suncem i mjesecom. Pazite, sunce je bija, svjetlo, ima u sebi svjetlo, svjetlo je svakako, ono traje, ali prži, žestoko je, jako je. To je bio tevrat, šarijat koji je bio objavljen židovima, odnosno Musa, ali i salamu. Težak šarijat bio, teške obaveze. Pogledajte, za te ubijstvo nema, drugačije se toba neće primiti nego, nego ubijstvo. A Kur'an Allah naziva nurom, a nur je poput mjeseca, svijetli, ali bez žestine. Nema, nema onaj, te snage, nema te jačine koja prži poput, poput te vrata, odnosno šerijata Musa i Selama. Zato Allah Želešanohu prima te obu, samo kad čovjek se pokaje istinski vrati, Allah ju kaže, astagfirullah, Allah, ako je iskreno u ime Allaha Đelešanohu, Allah ga upiti, uputi i osvjetli njegovo, njegovo srce. Zato ćemo spomenuti neke primjere koji će nas inšallah vratiti i pojačati naš iman i učvrstiti nas na putu istine uh, do dženneta koji je Allah Đelešanuhu običao mu'minima. Mi smo jedan put spomenjali, ako se ne varam, slučaj velikog islamskog učenjaka, imama dvaju harema, Fudajla ibn Iyada. Međutim, nije na odme da spomenemo za onu braću koja nisu čula tu priču. Počet ćemo s tom pričom i ima još toga o njemu da se kaže, mi smo ju ukratko spominjali. Dakle, Fudajl ibn Iyad bio je poznat u svojoj mladosti kao najveći lopu. Najveći lopu. Toliko je krao i bavio se time i bio poznat u svom narodu kao lopo da su žene na večer kad djeca ne bi htjela da spavaju, plašila i time i govorili, ako se ne ušutiš, doveću ti podalja da te odnesu. Međutim, jednu večer je otišao da pokrade, otišao da, da radi svoj posao, krađa. I došao je do kuće jednog starca, popeo se na pozidu i vidio je u kući starca koji pod svjećom slabim svjetlom uči Kur'an. Sjeda mu brada, potpuno sjedio. I kad je sjeo na tu pozidu, razmišljio je. Pa kaže, pogledaj razlike života. Kod ovog, ja nikad ne klanjam. Ne abdestim se, nikad Allahu na seždu nisam pao. Nikad, nikakvog hajra kod mene. A ovaj čovjek uči Kur'an, plaći Allahu na seždi, čistije i tijelom i dušom i tako dalje. I onda je slušao tog čovjeka kako uči Kur'an dok nije došao do kur'anskog ajeta u suri Hadid gdje Allah Đelešanu kaže ألم يأن للذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم كثير من فاسق Kaže, zar nije vrijeme da se, da se vjernicima srca smekšaju? Zbog straha od Allaha, Đelešan i onoga što Allah objavljuje, i da ne budu kao oni od ehlu kitaba, od židova i kršana koji su prije njih bili, nakon što je prošli dugi, dugi period, kako su okrenuli leža Allahu i knjizi, pa im srca ogrubila, otvrdila i većina njih su griješnici. I počeo je da plaće. Dirilo ga je tu. I vratio se kući, obukao, okupao se, obukao novo dijelo i otišao u mesčit, a nije bio sabah još ni blizu cijelu noć je stao na namazu do sabaha. Kad su ljudi došli, čudo im je bilo ugledali njega u mesečidu. Mogli su da pomisli samo da je došao da krade nešto. Međutim, kad su vidjeli kako je skrušan namazu, da su vidjeli suze, suze kako, kako teku iz njegovo lice, bilo im, je, bilo im je jasno o čemu se radi. Dakle, i taj čovjek se vratio istinski Allahu Đelešan. Allah mu je podario znanje, podario mu je mudrost i imam u njegovo srce da je postao imam vaju harema, harama u Mekki i harama poslanika i džamije u Medini. Kasnije mu je pisao, dok je bio imam, pisao mi je kasidu poznati, ali imam također Abdullah ibn Mubarak, u kojemu govori o pobožnjaču. Dok su je bili u džihadu, o pobožnjaču dvaju harema, dok ti liješ suze na seđdu Allahu Đalešanuhu, mi lijemo našu krv i da si nas vidio, da si nas vidio kako lijemo krv u džihadu ima Allaha Đalešanuhu, saznao bi da su tvoje suze na seđdu izigravanje, izigravanje sa, Allah, sa ibadetom ovaj čovjek nije bio neiskren. Kad dobio tu, to pismo, kad je, tu, je, li, je rekao, ma šta mi ti pričaš? Ma pusti to. Nije vallahi. Nego se odazvao. A i Abdullah Mubarak, da i njega spominjem usput, nije bio u svojoj mladosti uvijek takav. Nije bio takav. Također je on prošao period traženja, traženja istine. Prošao je period zabude, dok mu Allah Đalešanu nije osvjetlio, nije osvjetlio srce. Pa kaže, jedan put je učio Kur'an I došao je do kuranskog ajeta gdje Allah dželle Đalešanohu kaže Efe hasibitum ennama khalaqnakum abetha wa annakum ilajna la turđaun. Pa kaže, zar mislite, kaže Allah dželle Đalešanohu, zar mislite da smo vas stvorili radi igre i da se nama nećete vratiti? Pa je zaplakao i rekao, ne gospodaru, ja se kajem tebi, zaista ćemo se tebi vratiti. Kajem se tebi, zaista ćemo se tebi vratiti. I od tada se posvetio takođe nauci i kažu njegovi učenici koji su sa njim družili i koji su od njega učili kasnije nauku, da je ne znamo u čemu je, zbog čega je Allah Đelšanu podario toliki bereket Abdullah ibn Mubareku. Ni po čem se ne razlikuje od nas. Klanja ako i mi, postimo, posti ko i mi i tako dalje i tako dalje. Dok nisu jedan put otišli na putovanje s njim. I na tom putovanju zanočili su. Noći, znaš, i, i zanočili su. U jedno, na jednom, konačištu, u jednoj kući i kaže, umorni su bili. Svi su legli da spavaju. Posle akcije, kad je on primijetio da svi spavaju, on je ustao, ugašena svijeća, uzeo abdes ponovo i učio je, cijelu noć je učio i plakao. I on je, njegov, njegov plać je probudio ostale. Pa su ustali rekli, ja Abdullah, subhanallah, šta te, šta te rasplakalo? Kaže, tako mi onoga u čije ruci moja duša, dok sam učio i sjedio u ovoj sobi u tami, sjetio sam se kabra. Sjetio sam se kabra jer znam i svjestan sam da je kabur ili bašta džennetska ili, ili jama, ili jama džehennemska. Dakle, to je istinska, istinska bogobojaznost. I što je uradio Fudaj? Odazvao se. Imao je hiljade učenika svojih u Medini, u Haravu posnikoj džami. Međutim, odazvao se na poziv Abdullah ibn Mubareka, rekao mu jedan njegov učenik, dok, je, dok mu je sedlao konjaka, ja šejih, kud nas napušta, što odlaziš? Kako ćemo, od koga ćemo sad učiti nauku? Kaže, omrzo mi je život. Omrzo mi je život na Dunjaluku i idem da ga prodam za ono što nema cijene. I otišao i pridružio se Abdullah u Baraku na liniji u džihadu i kaže ovaj čovjek koji prenosi ovu predaju, kad je nastupila borba, vidjeli smo čovjeka u oklopu kako ubija žestoko nevjernike. I vidjeli smo da je pred njim palo sedam, sedam mušnika, ono sedam nevjernika. Nismo znali ko je, sad je bio u oklopu. Kasnije, kad smo ušli u šator, vidjeli smo, kad je skinuo oklop, vidjeli smo da je to bio Abdullah, Abdullah ibn Mubarak. Ponovo u toj noći u kojoj su vodili džihad, kad je pala noć i pogasla se svjetla, ugasila se svijeće, ustao je Abdullah ibn Mubarak i učio, cijelu noć na kijamu učio koji suru, alhaakum utekafir hatta zurtum ulmagra Allah je vraćao ovoj je postaj za nas da malo razmišljamo ovoj suri alhaakum utekafir cijelu noć na kijamu je učio učio ovu suru gdje Allah sa mnom govori zaokuplja vas zaokuplja vas želja za dunjalukom da budete što bogatiji da što više imate od imetka sve dok kabore ne naselite a zaista je tako čovjek stalno želi dunjaluka zavarava i onda kad misli da nije Boga mi jest Boga mi jeste. Jer kažu mu Fesiri, objašnjavajući ajete u kojima govori da zašto Ibrahim a.s. zašto je Allah naredio Ibrahimu da, da zakonje svog sina Ismaila. Jedinog sina kojega je dobio u starosti. Pa je, jed, neki od mufesira kažu zbog toga što je između Ibrahim a.s. i njegovog gospodara bilo šta? Prijateljstvo. Hunuatu. A to prijateljstvo zahtjeva da bude čisto, zahtjeva čistoću, da nema ništa, nema neke prepreke, da se u srcu ništa ne nastani, osim go, ljubav prema gospodaru svjetova. Međutim, Ibrahima Sanka je dobio sina i ljubav prema sinu Ismailu našla je ljub, mjesto, mjesto u srcu. I Allah mu naređuje da ga, da ga zakljuje, da ga žrtvuje, na što je on bio spreman. Pa kao zbog čega ga nije zaklao? Allah je što govori u suri Safat da kad ga je on čelom na zemlju stavio, i htio da ga zakolje u tefsiru stoji da, da je on nožem pokušavao da ga zakolje nekoliko puta, ali nož nije htio da, da, da sjeće nije samo bio pokušaj prije nego što je nadnio znači Ismaila pa došao Melek Džibril sa kurbanom, ne nego je nekoliko puta pokušavao, neće pa Ismail govorio, oće jači jači pa je on bismillah jače, ne može nož je spriječilo ono što je spriječilo vatru da gori, da gori, da gori Ibrahim a.s. A šta, šta, šta, zbog čega tu? Zato i učenjaci na osnovu ovoga kažu, kad su oni pokorili, to je teslim. Ovdje je pravo značenje Islama. Potpuna pokornost predanost Allahu Đelešanu. Jesu se potpuno pokorili? Je li Ismail bio spreman da, da se žrtvo ima Allaha? Je li Ibrahim bio spreman? Jesu mu dvojice bio spreman da se žrtvo. E to je to. Na kraju, da ga izaklo, Allah Allah Đelešanu kaže da Allaha neće doći mjesto ni krv. Nije to bitno. Šta su bitno mjesto krv? Lešina je gotovo, nema nego spremno da se žrtvuje. A jesu bili odlučili da se žrt, da, da žrtvuju, jesu. E tada Allah Želešanohu daje, daje izvan. Jer to je potpuna pokornost. I zato, zato mnoge ljude zavarava taj dunjaluk s kojeg svakako, svakako idu i gdje ne treba graditi kuću, jer to je ruševna kuća koja se gradi poput one koja se gradi na vodi. Ima posljedan pri, primjer i slučaj sa Fudarevim Ijadom. On je živio u vrijeme Harnu Rašida kad je halifa bio Harun Rashid. Kada je pa mu jedno večer ušao Harun Rashid kod njega, došao kod njega da, da se posavjetuje sa njim i pokucao sa svojom svitom, sa nekoliko ljudi, pa pitao Fudail ibn Iyad, kaže, ko je? Kaže, halifa Harun Rashid došao kod tebe da se posavjetuje. Kaže, zašto me ometa? Ovo je moja noć koji sam ja posvetio Allahu Đelešanu. Zašto me ometa od namaza, od kijama, od učenja Kur'ana? Ne želim da ga primim. Međutim, rekao ovaj čovjek, kaže, halifa ti naređuje, on je imam, halifa, naređi da ga primiš. Kaj, kad je tako, uđite. Uđite onda. Kad su otvorili vrata, svijeća je bila upaljena, vidjeli su tragove suza na njegovom licu, učenje Kur'ana, ibadeta i tako dalje. I kad su ušli i sjeli, onda je on utrnuo svijeć, ugasio je. Fudajl ibn Iyad. Pa je pitao halif Harun Rashid, ja Fudajl, šta si to uradio, zašto nam ugasio svijeći, sad smo u mraku, kaže o Harune vallahi je tama kabra gora tama kabra je gora od ovoga pa je Harun Rešik rekao posavjetuj me kaže o Harune vidim, ti lijep, vidim te lijepog lica vidim te lijepog lica i boj se Allaha i predivnog se iz, izgleda boj se Allaha da ti Allah Đalešanu ne uništi tvoju ljepotu i da ti lice ne okrene naopačke. Kaže, pa je počeo da plaće Harunu Rešid i kaže, nastavi, nastavi. Kaže, o Harune, kada dođe sudnji dan, svaki čovjek, svaki čovjek od nas će odgovarati samo za sebe, a ti ćeš Harune odgovarati za svakog čovjeka u tvojoj državi, u državi koju, koju, koju ti vladaš. I plakao i dalje Harunu Rešid i na kraju je pitao, treba li ti išta od mene? Kaže, vallahi, nema nikave potrebe da mi ti daješ bilo šta, nego boj se Allaha i gledaj da se sačuvaš uz Allahu pomoć od vatre. I otišao je i rekao je Harnu Rešid, nisam sreo čovjeka iskrenijeg i učenijeg od Fudajla ibn Iyada. Ovaj čovjek, Fudajl ibn Iyad, je imao sina, kako bilježi ibn Tejmije u svojim dijelima, imao je sina Aliju. Allah mu žele sam, pogledajte kakvu je fazu prešao čovjek i do, do kojeg stepena je došao. Pored toga što mu Allah podario mudrost i znanje i, i sve ostalo, podario mu je i dobro potomstvo. To je velika blagodat. Wallahi velika blagodat. Allah je za hidru naređuje da, da, da ubije dijete. Roditelji koji su pobožni zato da bi Allah dao bolje dijete. Dijete ako, ako, ako je pokvarno, ako nije, veliki je zijet roditeljima. Wallahi veliki. To oni koji imaju djecu, a nisi djeca u redu, to mogu da osjeti. To molimo Allah šanom da upus, uputi, inša Allah, našu djecu. Kaže mi Taymiye, Fudaj ibn Iyad je imao sina Aliju koji je umro na namazu. Koji je umro klanjajući. Kaže I Fudail ibn Iyad kad bi god dođe u mesjid, ako vidi da mu je sin tu u safu, nikad nije učio ajete o džehennemu, o sudnjem danu, nije smio to da uči. Odmah on pada. Nego je stalo učio neke druge, neke druge sure. Jedno jutro došao na sabbah, sabbah namaz, razgledao je, nije ga primijetio. I učio je suru, učio je suru Safat. I došao je do, do ajeta, u kojem Allah dželle šanuhu kaže vatifuhum innahum mas'ulun ma lakum la tanasarun bal hum al yawma mustaslimun kaže zaustavite oni će biti pitani šta vam je pa jedan drugima ne pomažete ne nego će oni danas se sasvim predati i kad je završio ovaj ajet čuo je da nešto palo u safu kad je predao selam došao mu čovjek i kaže ja šejh tvoj sin je preselio na namaz Kaj, on se nasmio i rekao, alhamdulillah, alhamdulillah. Pa su kasnije pitali učenici Ibn Temiju, je kako to, subhanallah, Muhammed a.s. plakao za svojim sinom Ibrahimom, a ovaj se nasmio kad je, kad je čuo da je njegov, da njegov sin umru. Kaže Ibn Temije, to je lahko odgovoriti. Zato što je poslanik sallallahu alaihi wa sallam sabro pri sebi sve kvalitete. Imao je i zahvalnost, zahva, bio, bio je i saburli, zahvalan Allahu Đalešanahu, a bio je i milostan na iskušenjima, a bio je i samilostan. Međutim, Fudajl je imao samo jedno od ovo dvoje. Dakle, zahvalio je Allah na iskušenju, bio je sabunli i bilo mu je drago što mu je Allah, Allah podario sina koji je umro na takav način. Ali nije imao, nije imao pri sebi, pri sebi samilosti. Sljedeći primjer, dače, je primjer Ibrahima i Medhema. Ima li neko ovdje od nas da nije čuo za Ibrahima i Medhema? Pobožnjak, djela selefa, iz rekajka, iz ahlaka, ne postoji ni jedno djelo kad se spominje rekajk, da se ne spominje ime Ibrahima ibn Edhema. Slično kao Hasan Basri i tako i kao Ibn Kajim, Ibn Tajmi i tako dalje. Ovaj čovjek je bio, bio u svoje vrijeme u Horosanu, bio je emir. Bio je oficir. I bio je veliki pijenica. Kad je svaku večer ljudi odlaze u to vrijeme, svaku večer kad ljudi odlaze na jačiju, on svoje društvo okupi, okupi pred mešćidom, kafana i po cijelu noć piju. Prko se na taj način Allahu Đaldašanu. Međutim, jedan dan je on sišao u čaršiju, sišao je u čaršiju i naišao je na jedan papir na zemlji, pa je se sagao da vidi šta je. I vidio je papir na kome piše Allahovo ime. Kaže, subhanallah, uzvišeno Allaho ime na zemlji, pod nogama ljudi, pa, ga je, pa je uzeo taj papir, stavio ga u džep i otšao je kući i ostavio ga na rafu. I najveće, kad je zaspao, kad je zaspao, čuje glas koji, koji ga doziva i kaže mu, o ti koji si podigao Allahovo ime, papir na kojem piše Allahovo ime, Allah će podići tvoje ime. Allah će uzdići tvoje ime. I kad se probudio, kad se probudio, bio je sasvim drugi čovjek razmišljao dugo, uzeo abdest i zovno ljude koji su bili prvi ljudi kod njega, pošto on bio emir i rekao jednom svom slugi, kaže, ako neko bude pitao za mene, nemoj nikom ništa govoriti. Reci, dođiš ja inša ja ću se vratiti. Pa je otišao na brdo, dugo i badetio i badetio, zikrio i nakon nekol izvjesnog vremena skrasio se i došao je u Bagdad i postao jedan od najučenijih i, naj, i najpobožnijih ljudi. Dakle, zbog njegove iskrenosti prema Allahu Đelešanohu i iskrene tobe Allah Đelešanohu ga uputio i hvala Allahu koji prima, koji prima tobe od svojih iskrenih robova. Dalje, braćo, primjer Omera radi Allah. Dalje, braćo, primjer Omera radi Allah ta'ala an. Wallahi, preporučujem svakom od vas ili svakom od nas da proučava posebno sir Omera radi Allah ta'ala. Napisane su knjige i knjige na, na, na, na siru o njegovoj pravdi, o njegovoj pobožnosti, o njegovoj iznetom Allahu Đelešanu. A znamo da je prije toga, ko je bio Omer? Znači šta znači istinska toba i vraćanje Allahu Đelešanu? Omer radijallahu ta'ala prije toga je bio najžešći protivnik Islama. I znamo za onu predaju da su ljudi rekli, da su ljudi rekli, prije će njegov magra snimiti Islam nego on. Toliko je bio, toliko je bio protivnik, protivnik Islama. Međutim, kada je prihvatio Islam, toliko je bio pobožan da, ka, da bilježi Enes ibn Malik, ka, jednu predaju kada je sreo sam ga jedan dan i vidio sam ga svezo sam sebe za, za jedan zid, za jednu pozidu i udara se. Udara se kanđio i kaže o omere boj se Allaha vallah, ako se ne budeš bojao Allaha Allah će te kazniti kako nikoga nije kaznio. Kako nikoga nije kaznio. Dakle, to je Omer radijallahu ta'ala O njemu, puno, o njemu smo puno čitali i slušali, ne bi, ne bi duljili s njim. Sljedeći primjer, braćo, istinskog vraćanja Allahu dželle džalaluhu jeste primjer Tufel ibn Amra, Deusija, čovjeka koji je bio iz poznatog plemena Deus, poznati pjesnik, ugleda u svom narodu, i tako dalje. Kada je čuo za poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, došao je, došao je u Meku, došao je u Meku da porazgovara sa njim. Međutim, presreli su ga, mušici, šta su kazali? Što si došao? Kad došao sam da, da se vidim sa ovim čovjekom koji kaže sredi poslanik, kare, nemoj, ludak, pjesnik, sihirbaz, rastavlja oca od sina, e, radi, radi to i to i tako dalje, pokvarenjak. Nema kakvih epiteta nisu zalijepili na, na ime Resula sallallahu alaihi wa sallam. Pa su do tega dovede da je morao da stavlja pamuk u uši da, da ne, ne čuje poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, kasnije razmišlju i kaže subhanallah, ko su ljudi koji meni to govori? Ja od njega bolje poznajem pjesništvo. Ja od njega bolje poznajem arabski jezik. Ako bude pjesništvo, ja, ja ću ga u tome pobijediti. Ako bude sihr, ja ću da je to sihr. Hoću da ga saslušam. Pa je došao da sluša poslanika sallallahu alaihi wa sallam i poslanik ga je primio i učio mu je učio mu je koju suru učio mu je kuranske ajete kojima Allah žele šanhu kaže فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْسِرُونَ وَمَا لَا تُبْسِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ i kunem se onim što vidite i onim što ne vidite zaista je ovo govor poslanika plemenitog وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ i to nije govor nikakvog pjesnika قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ a malo njih vjeruje وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ niti govor bilo kakvog sihirbaza قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ a malo njih prima pouku تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ to je objava od gospodara svjetova Pa je, kad je čuo te riječi, tu fejl ibn Amr prihvatio, prihvatio islam. Izgovorio šajat pred poslanikom, sallallahu alaihi wa sallam. također, primjer Sejda Kutba, rahmatullahi alaihi. Sejd Kutb za sebe kaže da je 40 godina bio nevjernik. Bio je čovjek, jedan od glavnih ljudi u ministarstvu prosvjete u Egiptu. I često puta je putovao na zapad i bio je zadivljen zapadom. Čovjek koji je napisao toliko i toliko knjiga iz raznih oblasti, posebno iz književnosti i tako dalje. Među, međutim, kasnije je stekao veliku slavu i mogao je da bude što je god htio u toj državi, da se pokorio ta gutu. Međutim, duša je tražila istinu. Duša je tražila istinu i našao. Jedan dan je sjedio rasturen. Pogledajte, ovo je vallahi dokaz da čovjek ma kakvim životom živio. Ako se ne pokorava Allahu Đelešanuhu, je skobaju u prsima. Je, kad se god probudi i kad god legne i kad, je god, kad god malo razmisli, ne može. Ne može dalje. Iako si bogataš, iako si popularan, iako si futbalir, i pjevač, i političar, ne znam šta da si, duša traži istinu. Pogledajte naši političara, ljudi koji su, koji su narodno popularni, i u komunizmu, i sada, vallaha, i ostali popularni. Ali viđamo i u Sarajevu, vas da pijeni, nikad se ne trizni. Uvijek podoći naći do ovdje. A vi znate na koga mislim. Čovjek koji, doktor nauka, Doktor nauka. I sigurno politiku zna ono što kaže narod mali nokar. Ali nikad nije, nikad nije trizan. Zašto? Pijan od života. Nema cilja. Propo, vallahi propo sam. E takvom stanju je bio Sejid Kut jednog dana kada je upalio radio i samo mijenio stanice. Ne znam šta će od osade. Mijenja, mijenja. I ne iži uči Kur'an. Na jednoj stanici lijep, svidio mu se glas i uči suru وشي وهي وشا شوشي سورو والنجم إذا هوى ما ضل ساحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى I tako da učio cijelu suru, znači dok nije došao do kraja, gdje Allah Đelešanu kaže Azifatil azifa, lejsa leha min duni Allahi kašifa. Pa kaže, sudnji dan će sigurno doći, ne zna ga niko, otiše ga samo Allah, otiše ga samo Allah Đelešanu, أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون زر se ovom govoru čudite i smijete se, a ne plašite. I počeo da plače. Dakle, ova sura je učinila, ovaj učač, kad je čuo ove kuranske, kuranske riječi, počeo je plakati i vratio se Allahu Vratio se istini i od taj dan ne napušta, dakle, namaz, ne napušta seđdu i dovu, da mu Allah primi njegove ibadete i da mu oprosti ono, ono, ono što je radio. Tako da je jedan put, pogledajte koliko Kur'an ima snagu. Zato se danas ne čudimo što ljudi prihvataju. I zato ja kažem zašto ljudi danas prihvataju istinu. Zašto se ulazna vraća Allahu Đelešanu? Zašto toliki krši na zapadu prihvataju islam? Pa šeh je gore na kampu, onaj koji je bio, je liko od vas bio na kampu, e, šeh je Buenes je pričao slučaj jednog učenjaka una, iz našeg vremena. Muhammed Muntasir Al-Kartani, čovjek koji vodi porijeklo od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Veliki učenjak, čiji otac bi učenjak, sadašnja Španija. Španija kršćanska. Jer neko zna tamo neki, neka velika skupna muslimana? Nema i ne postoji. Protirani, poubijani, ali kaže sada u ovom vaktu, taj šejh je tražio da ode u Kurtubu, oni zovu Kordova Kurtubu, odakle je šejh, poznati mu Fesir al-Kurtubi, kada je otišao je da sagradi tamo mešćin i tražio njihove vlasti da, da, da im dozvole, to je bio poznati mešćin u Kordovi. Kaže, pa smo dozvolili. I kada je sagradio taj mesjid i kasnije za ono svog oca, pozvao svoga oca da, da onaj otvori, pošto je bio poznati Alim, da otvori taj mesjid. I kada je došao njegov otac, ljudi su onaj, se iskupili, napravili mu, napravili mu veliki doček i onda je on održao govor, predavanje. On je kršan. Pa je napoj rekao, bojte se Allaha, vi ste nevjernici, vi ste kršani napustili ste islam, zašto ne vratite islamu, zašto se slijepci, zašto idete u crkvu, zašto se... I tako, kaže ovaj čovjek, ovaj šeheh, kaj vala, ja se stoliko utresu, ali sad će mi pokvari sve što sam, što sam, što sam izgradio. I održan je takav govor da su ljudi nakon njegovog govora svi prišli, plakali su, prišli i poljubili ga u glavu. Sve jedan. A kršćani. I, I rekli su, to je istina što kažeš. Pa im je kasnije govorio, Kršćani su vas slagali dva puta. Rekli su vam to. Rekli su da, da, da, da su Arape bili osvajači, međutim oni su bili oni koji su pronosili Allahovu istinu. Rekli su da, da ste vi pretjeli Arape odavde, međutim nije tačno, nego su vas kršćani i ljudi poubijali ovdje. Poubijali vaše pretke i tako dalje i tako dalje. I ja znam čovjeka u Mostaru, braćom dolu Mostaru, i prije dva mjeseca, prije tri mjeseca došla mu je tetka, isto tako primila islam. Dakle, to su ljudi koji nosi kršćanska imena. No, a pogledajte koliko malo treba Šta mislite da su muslimani muslimani danas? Da su mani, muslimani ponosni da nosi istinski islam kao, kao što, što ga mi, alhamdulillah, nosimo. Pa da se ponose sa svojim islamom, da vide nevjenika da su poniženi, kao što jesu poniženi, makar imali sva, sva dobra ovoga svijeta. Koliko ljudi prihvatili islam? Jer nema drugo zadovoljstva bez, bez, Allahove, bez Allahove istine. Sejd Kutub je putao jedan put za Ameriku. Jedan put je koliko u Kur'an ima uticaja. Džaba muzika, džaba rok, rock, pjesme, džaba sve ostalo. Koliko Kur'an ima utjecaj čovjeka, kad je putovao jedan put za Ameriku na brodu. I bilo njih nekoliko muslimana, a ostalo su bili sve nevjernici. I kaže, bio je petak. Petak treba... I jedan musliman je predložio Sejdu, ka hajde, planja nam džumu. Što ne planja nam džumu na brodu? Neko sam musafir. I tu su klanjali, svi su ljudi gledali u njih. I Sejd Kutb, rahmatullah, je održao hutbu. I govorio je, govorio, citirao Kur'an, citirao. I na kraju, su ljudi došli da mu čestitaju. I ne žostav došla na Jugoslovenka. Plakala je. Plakala je, to Sejd Kut piše u svojim knjigama, na Jugoslovenka iz Beograda, Srpkinja. Kaže, kako je ovo divan govor. Wallahi, kaj, Boga mi kaj mene je toliko odvijednulo. Ja ništa ne znam šta si ti govorio. Ne znam jedne arapske riječi. Ali mi je srce igralo dok si ti, dok si ti, dok si ti pričao. Si ti govorio. Kur'an, kršanka, nikad ništa nije, ali postoji fitra. Postoji fitra. Dakle, ovo govorimo zbog toga što smo mi danas ulozi ti, da i ja. Svaki od nas, koliko treba da, da samo malo uložimo truda. Allah je dao bereket u ovoj vjeri. Nije do nas. Nije do Allaha, do nas je. Samo da malo, malo više radimo, malo, puno bi više ljudi prihvat, prihvatilo Islam. I dakle, i pobjeda, ta zavisi, zavisi od nas. Dakle, Pa se vratio, vraćamo se na Tufejla, vratio se Tufejl ibn Amr, Adelsi, u svoje pleme, i bio toliko upoznat i ugledan, sad neće s kim da govori, nego kaže, šta kaže im, neću ni s kim da govorim od vas dok ne prihvatite Islam. Pa nisu htjeli prihvatiti Islam, pa nisu prihvatiti njegovu davu, pa se vratio ponovno poslaniku sa i kaže, ja Rasulallah, uputi tovo Allahu da moj, da moj narod prihvati, prihvati vjeru. I prihvatio je njegov narod na taj način preko poslanikovi i dovi vjeru. Ispišemo još jedan slučaj, inša Allah, i s ovim ćemo završiti. Slučaj Muhammeda Irakija, jeste li čuli za njeg? Čovjek koji je bio poznati vojskovođa u ratu protiv židova. Kada, je, kada su muslimani ratovali, muslimani Egipta i Šama, kada su ratovali protiv židova, 48. pa nadalje, bio je veliki griješnik. Veliki griješnik. Ali je učestvao u, onoj, u patriotskom, patriotskoj odbrani, kao Arab, Arab nacionalista, a znamo što su Arapi pisali tamo na jednom brdu, kad su osvojili jedno brdo na Sinaju. Nisu napisali kuranski ajat, nego su napisali Aizel Arab, ponos Arapima, pa su i kasnije porazili, brzo napisali ispod tog, oni su oni napisali to, napisali su kuranski ajat, kem min fijetin kaliratin galavet fijetin kafiratin bi idnillah. Koliko su puta malobrojne skupne porazili, mnogobrojne uz Allahovu pomoći. Židovi znaju istinu. Arapi se ponose svojim nacionalizmom izgubili. A toliko, toliko broje stanovnika. Samo Egipa 70.000 stanovnika. Da, da mu bili 30 miliona stanovnika, ne bi trebao niko zna dunjavu kada se podigne. Da, budu, da, da odluče da budu svi šahidi, sve bi bilo vladovi islam. A kamoli, a kamoli postali muslimani. Hele, ne se, ovaj čovjek je dakle bio veliki griješnik. I ljudi su mu govorili, kaže, zašto ne klanjaš kad su, kad su bili u borbi protiv židova? Kada je kad se vratimo u naše države, onda ćemo klanjati. Allah žele šanu je u Saudiji. Allah žele šanu je u našim državama. Nije, nije ovdje. Helenejše. I vratio se i jednu večer je pio sa svojim društvom kao oficir, kako vojnici, oficiri znaju da piju. I najviše jedan daija. Pogledajte što znači dava. Nije im držao dres. Nije držao veliki govor. Nije držao veliki govor. Nego je samo rekao Ema tahšavna rakib. Zar se ne bojite nadziratelja onoga koji vas vidi? Allah je ar raqib Pa je on prkosno rekao, ja ne vidim nikakvog rekiba. Sve je prazno, mi vidimo samo zvijezde. Pa je rekao opet ovaj daija, ejne, va ejne, mu keukibul keuakib, a gdje je stvoritelj zvijezda? I otišao je daija. Ništa više nije rekao. Rekao je to i produžio je. Nakon toga, te riječi se toliko urezale u srce ovoga čovjeka, on je otišao pijan kući, ali samo je o tome razmišljio. Otišao je u kući, u kući takvi pijan, pa je opet izišao iz kuće, pa je gledao u nebo. Pa je gledao u nebo i kaže, a stvarno gdje je stvoritelj zvijezda? A stvarno gdje je, gdje je stvoritelj, gdje je stvoritelj zvijezda? I učinio je togu Allahu Đelešanuhu i pao na seždu i vratio se, vratio se istinski Allahu Đelešanu i nakon toga napisao mnoge knjige na osnovu Kur'ana i sunneta, na osnovu šarijata o, o islamskom ratovanju, o, o vojničkim, vojničkim barlinama i vještinama. Molimo Allaha Đelešanu da mu podari hajr u svemu tome. Dakle, to je bilo nekoliko tih primjera ljudi koji se istinski vratili Allahu Đelešanu. Naveli smo i zbog našeg stanja i zbog optimizma da nas Allah učvrsti na istini, da ustrajemo kao što su ustrajali oni koji su bili bolji od nas. Molimo Allah da nam oprosti grijehe, da živimo za Islam i umremo na Islamu, da nas Allah uvede u džennet, u najodabranije društvo, u društvo onih poslanika, šehida i onih koji su nas pretekli dobro. Amin. Jazakumullah, hajde subhanakallahu, amin.